methe autu eis to praetorin epraten. Prosegoreuthe hupo ton archonton, cae epistolas elaben hupo ton curion, ton emon, ton autocratoron, cae euseos proselthen eis to hieron, cae ethusen toi aionioe, cae tae Nikei, ton autocratoron cae catelsen. Se emeron diacriseon acuei apo horas protes.